4.6 os vacóns valeiros en cada estación Pero que outro ten Nunca souben ver que... Baixamos a música, eh, xa temos o outro lado do fio telefónico o noso correspondente viaxeiro, reporteiro gráfico eh, andante eh, que, que atopa sempre recunchos extraordinarios da nosa Galicia. Moi boa tarde, Xoán. É na tarde, non é difícil atopar nun, nun país tan sorprendente e maravilloso como este que eu e moitas veces penso, pero, pero tendremos tempo, se mira que xa levamos unha chea de tempo contando cousas eh, eh, non acaba nunca. E disfrutando, disfrutando para dándolle cando menos ideas interesantes aos nosos escoitantes eh, seguidores. De, en primeiro lugar, benvido, moitísimas grazas por, por estar aí. A vos, eh, a vos, e, e, E, boa tarde, que debe ser boa, non? Oh, sí, sí, vale. xa chegou o de novo, marchou a choiva pero achegan Galicia tamén ten a súa arte eh. <laughs> Eh, eh, e, eh, e, e, compre, e dá, e a súa vida e compre, mí, compre, claro que sí a, a mí personalmente xa que noito en alguna ocasión os días de néboa mm. eh, aunque sea un poquinho pola mañan para disfrutar e cando hai un orballo destes finiño o, o noso país ten vida, hasta as pedras teñen vida claro, es, claro. eses días, non? Entonces, pero hoxe xa, hoxe xa eh, país, esta, esta semana que len parece ser sí. o anticiclón ese xa está aí para mallarlle duro e <laughs> eh, eh, superar, como dicen os do os do os dos informativos superar a media das temperaturas normales da época do ano. Moi ben. Eh, bueno. Eh, entonces, podemos xa salir de excursión a os días son largos, vale. e hai moitos sitios... Vale. Eh, eh, eh, eh, e de hoxe ternos preparado un recuncho especial, non? Bueno, teño preparado, ti coñécelo perfectamente, claro. un sitio que vai sorprender a un cabe, a ver, as veces nos pilla de paso. Salimos do Ourense cara sí. a Monforte sí. e eh, eh, eh, non nos tratamos de colado hai hai vida, hai vida. Entonces, claro. eu xe decía, é que lle podo recomendar eu a xente. Mm. Estuve fai pouco, pero estuve xa fai moitos anos, no? Mm -hmm. que é eh, na fervenza de auga caída. Auga Sabemos caída. Que, ah, sí, o Castro, o Castro de Marce, Castro de, eh, o Castro de Marce, sí, a aldea de Marce, claro, sí, sí, a sí. torre, a torre medieval de Marce, sí, sí, a, sí, o que sí. conocemos hoxe como a torre actual, sí, sí, que sí. hai ali cun reloxo alto lá no alto, que mm. esta esta máis recente, esta medieval, nos eh, anos 50, creo que do ano 1950 creo que se inaugura esa torre é un sitio sorprendente é un, un, unha aldea con moi pouquiña densidade de, moi, moi pouquiña xente, a verdad moi pouca xente e, pero que no seu día contaba unha veciña a última vez que estuve aí que botei un rato falando aí con dúas mulleres e un home que non, non tiña nin sabía de datos que era o pueblo que había eh, de zapateiros tiñan ademais unha fama grande de, de os zapatos se facían de encargo, non é como se que vas a unha zapatería e en Marte era un sitio de zona de dos, dos artesáns de, de que fabricaba calzado, non? Eh, pois aí temos unha fervenza, eu recomendo porque ademais é espectacular, a veces cando se fala das grandes fervenzas de Galicia que veñen moitos en eh, prácticamente todos os catálogos de, turísticos mm. falamos da Toxa, en Silleda falamos da Ura de, de bueno eh, aí que non me xa o nome aí nas que está a na Sagrada bueno, mm. ahora non me xa o nome acordarame dentro un pouquinho okay. eh, eh, e eh, aí temos unha fervenza que é espectacular que debe de saltar sobre uns 40 metros. Si, sí, é unha das máis altas, unha das máis altas sí, de Galicia, si, si. Si, si, si, si, é unha fervenza espectacular, ademais para chegar a ela que tampouco é que andar moito. Uh -huh. eh, hai un tramo de, será aproximadamente un kilómetro, se vas desde cando vas de aquí de Guitara, de Guitara, se creo que si, sí, uh -huh. o povo que estás despois de dos peares hacia Monforte, e collese aí hacia Marce, hai un aparcamiento desde aí a un kilómetro, prácticamente todo o camino todo o camiño vai en llano mm. hasta o último tramo que é bastante empicado pero hoxe mellorado no moito xa hai unhas pasarelas con peldaños e todo de madeira, sí, de madeira que, te, sí, sí, sí. que te van acercando a fervenza, non? Hasta fai pouquinhos anos, isto no, eh, mm. prácticamente foi eh, fai pouco que puxeron isto e, e daquela día que baixar un sitio bastante complicado, pero bueno, aí como era un sitio que accedía xente, había unha, unhas cordas alá colgadas de, polo, polo terra plena que e chegábase a parte abaixo, se fixeron un mirador enorme, está máis accesible, aunque todavía se queres chegar a pé, a pé abaixo da ferver, es que solamente eu digo pos experimentados a que estén ben físicamente e claro, que sí, sí, con, que a precaución con cuidadiño Con que... Podese chegar a baixo, sitio espectacular, porque todo o camiño eh, hai uh -huh. hai eh, un bosque de, de castaños sí, sí. e de carballos sí. impresionante e incluso durante o camiño vas a encontrar con algún sequeiro de castañas eh, en algunha ocasión creo que falamos do que eran os sequeiros era o aproveitamento das castañas e secalas e tal e, e o paseo é impresionante saber a, <coughs> a caída de auga é espectacular, non? É un sitio que, bueno, vai te metendo o bosque polo que vas eh, atravesando, vai te metendo eh, eh, dentro de un estado de, de, de tranquilidade, eu sempre digo, a, a natureza calma as personas, é como se tomaras un relaxante, non? Entón, vai te metendo nesa situación. Recordo que fai uns anos, xa, pode facer a mellor uns 10 anos, aí había unha persona que tiña porcos, porcos en libertade. Ah, no? Ah, ah. Porcos estes que chamábase uns porcos negros como o mundo de Dios, era bastante curioso, non? Eran porcos, non era xabarín, eh? non era o porco este o porco bravo xabarín. Sí, sí, sí, sí. E, eh, e, eh, eh, e, ibas para ali, era fácil atopar a que, porque eu preguntei, oi, como é tal? No, ele tal. E dixo, pero esos porcos estás... No, eles volven para casa, o sea, como como se fora un rebaño de, de, de ovellas ou, ou, ou de, de cerros, non? Eh, uh eh, -huh. Ou cabras, non? Entonces, é, eh, eh, espectacular, non sei se agora todavía hai ese gandeiro, non? Uh -huh. Entón, vai xa, vai xa espectacular. Decir, decir que aí, ao perto da, da, da fervenza, hai anos, eh, cando non había, cando o río Miño non estaba embalsado, había un paso da barca, como a barca que ti coñeces, a, sí, de, a de a de Cortegada, A de Cortegada, ¿no? sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces aí había uns barqueiros que pasaban a xente de unha beira, xente mercancías e todo o que se preciara. Había unhas barcas que, que pasaban a xente aí de un lado a outro de, da, do río Miño. ¿no? Ahora sí, está embalsado, sí, sí. eh, ahora hai carretera, eh, todo ese eh, tráfico que había aí xa uns cuantos anos pois, eh, cambiouse os modos de vida, non? Uh -huh. Pero eh, o, que, o que vaya a frevenza de auga caída vai eh, eh, eh, pasar un borrato. E será un paseo por Marte, pois ali mismo sin, sin, sin ter que ir a Pantón. non? bueno, isto pertenece a, a, a Pantón. A Pantón, sí, sí. A sí. Pantón que estuvémonos por aí que o que pasou. Camiño, camiño de Pantón é como se chega aí, precisamente. Eh, para poder, esa, saber. esa tamén. Un sí, poquinho sí. antes a, eh, a subir xa os peares para arriba aí, mm. eh, eh, eh, casi onde se empeza a llanar, e eh, a esquerda, eh, é eh, eh, por onde vamos a... Ah, Además, é eh, ali temos, bueno, os restos dunha torre medieval, ahora sí. es, bueno, tamén. bastante bastante alterada o que era a construción desta torre, os restos do castro, sí. o castro que, que estaba ali nun promontorio, sí. non, non, na parte máis alta entonces, pero sí. cara ao río Miño, e que supoño que aquelo no seu momento era un sitio eh, que dificilísimo de asaltar porque en dominio xa é imposible. Claro, claro. Porque as tres a dormir, ali non, <laughs> non había maneira de brincar aquelo porque había aquel aquela sí. barranqueira hasta ata o río Miño é sí, espectacular. É brutal. sí. E por certo, ali, hai unhas vistas de, de cara sí, espectaculares do, do Miño desde ali arriba, sí, non? Sí, sí, sí, impresionantes. E, e vou contar, e hai unha empresa que eu me enterei, sí. que hasta incluso me convidaron un día a ir esta empresa está eh, ten fai unha empresa de turismo mm. e, e, e ten unhas, unhas zorias, unha, unha embarcación destas como yo levo unha docena de personas que un dos recorridos que ten eh, é ir ata a base da ferventa e ali, en vez de hacer por terra os que van de visita neste mm. turno eh, baixan ali e, e suben o pouquiño que queda hasta caída da, da fervencia ali é espectacular toda esa zona do, do río Miño bueno, é, é espectacular eu sempre que vou fajo o exercito a, imagínome como sería ese río porque claro, vemos o río Miño, pero o río Miño eh, eh está a moitos metros o cauce natural, claro. está a moitos metros máis mo, mo, moito máis abaixo, uh -huh. e, e, e había un, aldeas, pobres, as terras de máis de cultivos estaban abaixo, como sería, sempre me faga idea, como sería ese río Miño antes do, de, de quedar parte del sumerxido polo, polo, polos embalses. Polos embalses, sí. unha cousa espectacular. E aí Tal, pois está isto que a xente conoce como Torre de Marza, a torre e a torre medieval. Mm. Eh, hoxe alterada, integrada nunhas construcións e tal, pero hai unha torre do reloxo, alá no alto, uh o reloxo eh, eh, campás. Mm. Imagino que esta eh, ten que ser eh, esta foi donada mm. polo, polos emigrantes desa zona que estaban en América. Mm -hmm. Eu mm-hmm. creo que, que, que cando a fixeron tiña a mesma utilidade ca que hai na Arnoia. Na Arnoia, hai, sí, hai unha que avisa, torre, avisa os veciños. Que, sí, sí, sí. Exactamente igual, avisaba os veciños <coughs> e, e, e servía ese reloxo como reloxo patón, para que non houbera problemas coas horas de regadío, sí, as sí. horas de quenda, as sí, horas sí. do que era comunitario, que cada un tiña. entonces como sempre había jun que se, se atrasaba o reloxo e adiantaba, e andaban os veciños a discusión perpetua, moitas destas torres foron postas e non, non, o reloj que vale é o de se vai adelantado, vai adelantado para todos, se vai atrasado, vai, <laughs> atrasado vai, vai, vai, vai atrasado para todos, porque claro, claro. eran verdadeiras discusións, porque o igual cos marcos que en, que en Galicia teñen vida propia, sí. as horas de regadío, as horas do muiño, as horas do, do que era comunitario tamén daba moitos sí, sí. problemas, non? Falando dos marcos, marcos algúns deles camiñan, parece. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Eu, eu moitas veces vexo esta película do Asterix e Obelix que vai sempre con menino longo, non? Sí, sí, sí. E digo, este, isto xa era Galicia. O Marco cada día cambia de sitio. <laughs> Sí, sí, era, eran enormes discusións que, que, que había. E unha delas era tamén nas aldeas, ahora, ahora de, de que che tocaba a quenda de regar, a quenda de de facer o, determinadas funcións comunitarias, non? Sí, Ao sí. mellor hai, algunha xente se escoitan fora de Galicia, van dicir que sería eso de comunitario, porque van ver un concepto que hai aquí en Galicia. Claro. E, e ao mellor un castelán, hasta incluso creo que aí os, os cataláns creo que non había esas cousas eh, no. eh, comunales como hai en, en Galicia, claro, no? Claro. O, sea, o, o que a auga era comunitaria, o, o as horas de, de uso de determinadas cousas eran comunitarias, entonces viñan as discusión. e despois... escoita unha cousa, Joan, eh, eu acórdome de que facendo ese traxecto había, atopábanse restos de, de arquitectura popular que, que eran como refuxos do gando, non sabes? Que eh, sí, ti, ti, sí. por elí algo, digo eu, non sei se te, sí, te, eh, tamén... Eh, oh, en toda esa zona e daí pa diante, cara xa o Caurel, sí. eh, o que ti dices, esas pequenas construccións... Eso, que, eso. Aí se les chaman cabanas. Eh, eh ah, exactamente, eh, non sabía. Eh, como, sí, non sí. cabañas, cabanas, cabanas era sí. o refugio de a xente que tiña eh, labores no campo, porque a veces topamos en, en esto, cando vamos polo rural, a parte das edificacións normales, vamos a encontrar unha serie de edificacións típicas. E en moitos sitios é moi típico isto, encontrar sequeiros, mm. donde se facía o aproveitamento da castaña, a castaña claro, se, claro, claro, se secaba, ese, porque era alimento anual, non era un alimento estacional, senón que se conservaba, verdad? Claro, claro, patatas, claro. E había tamén os refuxos que eran as cabanas, uh -huh. sitios donde o, o, o, o gandeiro Uh eh, -huh. e se lle servía de abrigo e incluso destabular os animais máis pequenos, porque sí. o, había ataques, claro, o lobo ten que comer. Claro. entonces o lobo, cando vai, selecciona, e sempre busca o máis vulnerable. O máis vulnerable non iba a ser un boi de, de 600, 700 kg. Claro. Entonces, o máis vulnerable era o cerro. entonces claro. había eh, moitas destas cabanas tiñan un cierre ao redor que servían para estabular o gando, sobre todo que que podía ser máis a presa máis fácil para esos mm. animales e, e encontramos varios. Hai un, aí hai un despois de ad, eh, para eh, que alguén se localice facilmente unhas cabanas destas, eu recordos tú sabes que subes de os peares para arriba mm. e hai ali un mirador enorme verdad que para moitísima xenta ver o río Miño mm. xa casi acabando a subida Eh, a, hacia a Guítara, hacia Pantón, sí. e ali á dereita se ven, creo que, creo no, hai dous refugios destes que me imagino pois, que, que irían para, para abrigarse ou para facer noite, porque a xente que andaba no monte hai sí. que eh, cuidado, sí, que estamos falando de cousas maiores, aí fai frío de inverno, eh? non estamos, sí, sí, non estamos nas rías baixas, ni, ni, ni no no río Miño aí na parte que de... da Guardia. Da, de da, da Guardia nin de Tui, aí claro, tanto claro. pela pela, eh. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, e pois salía o románico, calquera destas eh, eh, lugares impresionantes Mismo desde, desde aí, desde Marte, se ve a iglesia de Chupán, outro lado do río Miño, sí, eh, sí, sí, está, está en frente, que, claro, claro. Exacto, pero, ollo, esa iglesia, oxe, que vemos aí, é eh, e habemos un entorno e algún dixo, aí mira que ven aí, o pequena, ah, pequena aldea, a igrexa. Esa igrexa estaba no que hoxe está subversida. Claro. Esa igrexa foi subida foi arriba porque, sí, sí, sí, porque, sí. Sí, porque quedaba solagada. E pois aí tamén está a igrexa. Aí na parte de Pantón, bueno, o monasterio de, de, de, de Ferreira de Pantón Ferreira. impresionante uh -huh. eh, podes visitar, bueno, a unha parte se pode visitar ali, hai unhas monxas de, de, de, de clausura, creo que son da orden do Ciste, pero de teño unha tienda de, de sí. la, estaba está buenísimo por energía. Carai, sí. Unhas galletas que teñen un sabor a, a limón, non? <laughs> Aquelo ah, non che chega, eh? Eu, por experiencia, <laughs> cando vou ali, compro dúas, unha para traer para casa e outra para pa tomar... Para disfrutar ali mesmo. E non, hasta, é, é, é o meu compañero do asiento do lado. Entón, <laughs> eh, eh, vou ali e vou comenda cando chega a Pontevedra a caixa de galletas esas vou. Pero xa, xa non chega, por eso poño dúas, unha para o camiño. Eh, entón, eh, eh, eh, ali tamén hai unha... unha unha igrexa, eh, ah, bueno, agora non me acordo, pero a igrexa da TAN mm. eh, dun románico precioso, bueno, eh, eh, esa que era metida ali nun, nun sitio de viñedos, porque estaba falado hmm. dun, dun mm. dos viños, eh, dos grandes viños. Da Ribeira Sacra, claro, da, lógicamente. Da, da, claro. de, de eso sabes ti, creo que máis, porque <laughs> eh, creo, creo que hai que decir de que parte é de ese dosil, porque sí, sí, parece, eso, Eso, hai, hai, os, expertos, os expertos sin viño saben Sí, sí, exactamente. Precisamente algún dos, dos catadores e, e dos enólogos te entrevistámonos máis dunha vez para que nos falaran e aprender un poquinho deles. Bueno, o, o, que, o que sí é certo que está mm, ben determinado e ben dito, precisamente saindo de, de, da, da carretera que dicías de que, que viña de Ourense, hai que meterse cara a Pantón e, e, e achegarse eh, precisamente. Eh, eh, no, xa incluso antes, hai a, a, donde empezas casi donde terminas de subir dos pés para arriba, hai un, un pueblo que chaman guítaras. Guítaras, sí, se, sí. Se, se te metes sin guítaras, xa, ah, eh, no, podes vir dende atrás tamén, desde Pantón, pero se te metes aí en guítara, Guítara. xa, xa vas direito ao sitio, xa te vas encontrar ali un sitio en con aparcamiento sí, ferventa, sí. Marce, aparta, eh, encontras aparcamento ferventa, pero tamén se chegas ao centro da aldea, mm. eh, e preguntando aí por, claro, eh, claro, do, claro. Do, do, hai, hai un camiño que te baixa, eh, bueno, é menos coñecido, pero xa estás metido de cheo no, e aparte a aldea de Marce ten unha arquitectura sí, eh, popular eh, fantástica popular sí, sí. de aí, con as características eh, moi particulares do que é a arquitectura desa zona e, e, e, e esas cousas eh, tamén hai que disfrutalas non? Sí, pero... e bueno, e, e ir ao reloxo ir ao reloxo tamén claro de, sí. de, de Marzo porque desde ali tamén hai unha visión ou da xente que fai fotos ou simplemente para o que quere levar na retina un bo recuerdo ves a, a aldea dende, dende alto é, é un sitio espectacular, yeah, sí, sí. Yeah. de comer ben. ali non sei, eh, de comer ali non sei. Xa tendríamos que ir un poquinho máis arriba un sí, poquinho máis arriba, si, ou, ou Nogueira, si, si, si, sí, pero... ou Chozán mesmo. pero, pero de todas formas o, o, o que se coma ali de, seguro que é de primeira calidade porque porque teñen ali é, é, é, kilómetro cero, pero ademais acompañado con aqueles viños, viños de, de, de Riviera Sacra, pois un, un, un gloriño deles a, acompaña cualquier tipo de vianda, non? E non sei se é tamén unha cousa, cando comes nesses sitios parece que sabe moito mellor, porque eu, eu, eu, digo sempre, eu cando vou por aí me gusta traer alguna lambonada, uns sí. choritos, un algo, un algo. E como lo sería, saben a gloria. Hombre, a casa, hombre, claro. E saben, saben a gloria, pero é menos gloria. O sea, é, é, tamén o que te rodea influye, non? Entonces, claro. é, eh, eh, é, no mismo despois da unha caminhata, día fervento, do outro, do outro, tomar un plato do que sexa, sí. que é que cho, que che senta mellor que se ves de, de, de, de nada, de estar na casa toda a mañá facendo non sei que, ou, ou se ves de oficina, ou claro, se ves da fábrica, claro. aí sabe mellor. Sí. E ademais eh, eh popular, eh, é eh, dicir, cousas que, que, que ah, o caldiño dali non é un caldiño de, de, de restaurante de primeira, ni, ni, sino que é un caldiño diferente. E yo cocido tamén, quer decir, cualquier cousa que se faga ali é demasiado popular ou moi popular, non? Pero, pero eso non é, non é patrimonio exclusivo de Galicia, é? Que claro. eso pasa igual cando vas eh, a, a, a calcar sitio de Castilla, de, de Asturias, sí, sí. de non sei que. Mira, eu tiña, eu tiña un, un coñecido, ahora xa o sistema variou moitísimo, pero este me traballou moitísimo na, na ruta, né? era, mm. era camionero, non? Entón, eu, eu lle pregunto, hasta hai anos, non? Este homem xa afinou, e eu lle dicía, oye, donde vou comer? Mm. E, e eu me dicía, mira, eh, me acordo un día, ti chegas e cando collas o cruce despois de Benavente que pone a Zamora tiras e uns 10 kilómetros vas encontrar unha aldea non me acordo o nome agora, pero <coughs> aí paras mm. e xa non tens máis que buscar a taberna que hai na zona Claro. E me acordo, é un das, do, dos consíos que me doen me acordo que parei nesa taberna e a, me deron un polo e unha olla de barro, vido do forno, uh -huh. o polo con chourizo e moitísimo tomate Xa ves. Digo que aquelo era gloria, gloria como estaba aquel. entonces eh, porque porque esta gente eh, sabía onde parar a comer non paraban como nós vou parar un área de servicio sí, a comer sí, unha sí. comida como digas esa comida de plástico sí, eh, sí. E, eh, sabían todas as <coughs> todas as tabernas e eh, todo todo eso e, e, e sempre lle pedía consello a este home e, e descubría os verdadeiros tesouros tanto de lugares como para para xantar claro, claro, claro había manjares en algunha taberna destas pequenas no, no, en calquer pobo que nos encontrabas nun, nun restaurante destes de prestigio e, ni, porque tamén era unha cousa as galiñas eran da casa, os tomates serían da casa e os chouizos tamén serían tamén, da casa. Exactamente. <laughs> <laughs> Todo e, eso. o, da, o da casa era da casa. O que lle dicimos e, kilómetro cero, vamos. Non sei, non sei como se dice en moitos sitios de España, pero en Galicia cando unha cousa é desta de kilómetro cero, sí. eh, feita de, dentro do que era a, as costumbres, as tradicións, aquí dice, era casa. Claro que sí, sí, sí, eh, sí. Porque era o que se facía para casa. En algúnas ocasións, en algúnas ocasións había que ir o, o galiñeiro coller os ovos para poder facelos, o sea que... sí, eh, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Oh, e, e, como sabía a tortilla? Vaya, por Dios. Como sabía a tortilla que hoxe, cando tomas a, unha tortilla deste sitio, porque cambiou a vida, é un claro. cambio, cambia para Eh, eh, vou parar aquí, ah, eu sempre digo, aí non vou decir marcas, pero hai unha cadena de, de, de bares de, de, de, estos, de cadenas que hai por toda España, eh, sí, por sí, Portugal, sí, sí. Eh, por aí, que hai unha que eu non pido nunca tortilla, porque é como se estuviera tomando farina con un colorante amarillo. <laughs> Esa non pido tortilla. Es eh, lógico, sí, eh, sí, eh, sí. non digo a marca, eh, porque sabemos... seguro que... E moi ben os que <laughs> visitamos algunhas veces. O sea, a, a, a patata debe de ser un puré mm porque eu non conto patata. e, e, e, e a veces é indiscosta. Non sabe, pero non. E, home, debe de estar probada así humanos porque eu nunca me encontrei mal da barriga ni nada. Que, <laughs> que, a tortilla esta que se encontran as patatas. Sí, sí, e, sí. e a veces unha está máis feita, outra menos feita, non sei que. E, eso, eso dá tamén unha alegría... Enorme. <laughs> Bueno, pois pues eso. Eso é o que... Ahora, ahora a xente cando te a tempo. Vale. Os escoitantes, como ti dices, De aí, os escoitantes que veñen aquí, ou os aquí, que non se perdan a ocasión de ir a ver este espectáculo natural é, eh, ah. o entorno que lle rodea. A auga, que, a auga caída, moi ben. Pois moitísimas gracias. Moi, moi, moitísimas gracias, Joan. A vos, hasta o sábado, hasta sábado. Que po sábado, no. po sábado tendremos moito máis cosas. Este sábado, porque... este sábado que ven non pode ser porque temos festa po, ah. festa de na cidade, pero bueno, para o, o seguinte, o, o seguinte. O seu día, o día 28. Eh, 20 sí. vou o, o 50 cumpleanos de un colexio de educación Sí, xa, xa me eh, xa me dei conta, me dei conta, sí, sí eh, eh, Que se chama Rosario de Castro de Carril, que me convidaron Moi ben, moi eh, ben eh, E, eh, e, e algunha sorpresa máis que vos contarei para o próximo día Pois eh, vale A, a xenda o próximo día está completa, se gustades chamarme, claro Claro que sí Be, unha, aperta, unha aperta grande, Joan mm, Gracias a todos Feliz gracias, semana, hasta logo Hasta logo, hasta logo vamos a seguir con música para todos vosotros. Veña.